для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Музыкі, лютніст, скрыпач ды ўладальнік басетлі выводзілі мелодыю балады. Адгадайце пра каго? Пра цмока і святога Михаіла. Дым і гуд стаялі ў карчомцы не меншым у прыдарожнай беларускай, хіба што пілі не гарэліцу, а медавуху, И на месячах красовались они шапки магерки капелюши с перками и говорили не по-белоруску, а на польской, немецкой, зреть, голландской и французской. Не поспела та усманная шинкарка в белом каптуре по мерам с невеликий стох принести замовленные збаны с пивом, да верошаку у глиняных мисах. Наведники за раулипов снимались из места, выглядаючи ко гости. Пранціж закруціў галавой і таксама прыўзняўся. І пабачыў хлапца з паўмесяцам у лобе. Дакладна такога, як на малюнках. Гожы, бы каралевіч, залатыя валасы да плеч акуратна падвітыя, пунцовы камзол з золатам, дылея з гарнастаевая здобай. За юнаком рушыла світа, таксама прыгожа прыбраныя шляхціцы – А ўжо як дзяўчаты пазіралі на гэтага ганарыстага прыгажунчыка. А той стаў пасярэдзіне карчмы, падняў ладна руку, белыя карункі манжэта ажно сляпілі і прамовіў у раптоўнай паважлівай цішыні. Вельмі шаноўнае панства, землякі мае ды госці нашага слаўнага горада. Заўтра, а поўдні, Запрашаю ўсіх у ратушу на чарговае выпрабаванне лілейнага мяча. Мы вызначым, ці настаў час мае смяротнай бойкі з паганай пачварай, якая захапіла наш няшчасны горад. Прыходзьце, каб малітвамі шчырымі святому арханёлу Міхаілу драконаборцу падтрымаць мяне ў памкненні вызваліць родны горад. Прысутныя зараўлі, Загулі нехта крыкнуў: «Віват пану Дамініку ранглінскаму абранцу. Вокліч падхапілі. Пранціш перастрэў позірк паланнеі, якім яна праводзіла фанаберыстага прыгажуна і сэрца ў яго здрыганулася. Ды што за халера у гэтым мястэчку робіцца? Пан у барвовым палінялым жупані з носам таго ж колеру па вымаўленні з валыні ахвотна растлумачыў усё недасведчаным прыезджым. Цмока проста так забіць нельга. Бо ён жа пасланы гораду ў пакаранне за грахі. Але Господь калі і папускае пакуты, па дае і сродак выбаўлення. Таму было прародства, што народзіцца хлопчык з месяцам у лобе, які ў прызначаны час цмока заб'е і неадменна мячом з дзяржальным у выглядзе лілеі, які захоўваецца ў ратушу ў спецыяльнай зашклёнай шафе. А здарыцца гэтая смяротная бойка толькі тады, калі ў дзень святога Михаіла меч у руках абранца зазяе анёльскім агнём. І тут вогненны анёльскі меч – Лёднік фыркнуў, дэманструючы свае скептычныя адносіны да рамантычнай гісторыі. Пана Галінскі ажно падскокваў ад радасці, што магчыма пабачыць жывога цмока. А пранціш змрочна думаў, вось жа камусьці шанцуе па жыцці. Прызналі таго Даменіка абраным – Носяцца з ім, як з залатым яйкам. Дзеўкі гатовы са спадніцаў выскачыць ад захаплення. А наперадзе таго чакае сапраўдны подзвіг, пра які будуць спяваць лірнікі і пісаць паэты. Спаць вырвічую лёдніку давялося на падлозе, кінувшы на яе сяннік, а бо ў пакоі змяшчалася толькі два ложкі. Пана Галінскі простая душа пачаў быў бурчаць, што спешчаных юнакоў кшталту пана палоні абжастоўскага якраз і трэба укладаць на падлогу, да і на ложку цалкам, э, можа, двое легчы. І пранціш доўга пацяшаўся, уяўляючы, што было б, каб Паланею уклалі ў ложак да пана Гірвасія, і той эмпірычным спосабам даведаўся, што з імі падарожнічае дзеўка у мужчынскім касцюме. Не тое, каб гэта было нечуванай справай, У неспакойную эпоху спрытныя дамы, адпраўляючыся ў падарожжы, часцяком перапраналіся ў мужчынска, так куды бяспечней. Але сам вырвіч быў пэўнены, што ён бы так не падмануўся. Даўно б выкрыў авантурную даму, нават па тым, што каб патрэбу справіць, і лжа хлопец адбягаецца ад спадарожнікаў, як ад мядзведзяў, ды сарамліва хаваецца за кусты. Але што з рудога амерыканца ўзяць? Воні жа, храпе сабе! Апошняе, што гэтым днём пабачыў пранціш, як лёднік, адчытаўшы малітвы, пры апошнім святле свечкі разглядае аркушык з няроўна накрэсленымі дзіцячай рукой літарамі. раніцу пранціш выскачыў з дому, каб не прапусціць чаго-небудзь цікавенькага. Урэшце, ён упершыню быў такім далёкім замежжы, дзе нават у побытавых дробязях адрозненні ад звыклага. Хаця б у манеры кабетаў павязваць хустку. А ўжо такі вялізны касцёл, о, не абгледзець грэх, не Яго пабудавалі яшчэ крыжакі, якія збіраліся тут гаспадарыць, пакуль не атрымалі выспятка пад грунвальтам ад ліцвінаў, палякаў ды жмудзінаў. У вырвіча ажно дух заняло, калі ён зблізу падняў галаву, каб убачыць круглыя вітражы вокнаў. Нібы проста на цябе, што плыве велічны чырвоны карабель на хвалях неба. Рэнціш з задавальненнем паблытаўся сярод месцічаў, прыкмеціў некалькі гожых дзяўчатак, перамігнуўся. А падымаючыся па лесвіцы ў гатэльны пакой пачуў гневныя галасы лёдніка і Ягалінскага. Мудры студыёзус вырашыў на пачатку паслухаць і разабрацца, што за каша там варыцца. Неахвота пад гарачую руку па нам трапляцца. Ой-ой, схапіліся пра палітыку. За шляхецкай сваволі дзяржава гіне, грымеў нізкі голас лёдніка. Няхай ваша мосць успомніць, калі апошні раз сойм прайшоў несарваны. сарваны. Пры Аўгусце ніводнага адна назва дэпутаты. Самы дурны э, апоек скарыстае ліберум вета і разумны закон, які мог паспрыяць дабрабыту ўсяе дзяржавы, не прыняты. На выбарах хто больш напоіць дыхабару суне, то і перамог. Каб нешляхецкія вольнасці дзяржавы і не было б крычаў пан гервасія галінскі хто яе абараніў ад маскоўцаў шведаў татараў а мешчукі а мужыкі копцы а шляхціць з маленства рыхтуецца даць жыццё баронячы сваю зямлю ад ворагаў Хто ты такі, каб браць дзяржаву разважаць? Хоць увесь патэнтамі набілітацыя бешайся ты нікчымны мяшчук. Я, можа, і мяшчук, але ў маёй вёсцы сяляне не галадаюць. Ано, так, э, мужыка, вядома, хвалюе, што другі мужык на абед мае, насмешнічаў пан Гірвасій. А ты ведаеш, што сяляне ў тваёй вёсцы сеюць, А якая там глеба ці хапае ўгнаення, га? Ці не варта прыкупіць які поплаў? Прыехаў, паглядзеў, капейку кідаў і на лекцыі. Які з цябе, гаспадар маёнтка? А вось цікава калі пан лёднік мужыкоў у акадэмію пачаў прымаць. Гэта прамовіла лёгенька бязвінна паланэя. Вось жа паскудніца, спецыяльна пад'южвая. Вось, ха, вось, вось, гэта і ёсць безладдзе ў дзяржаве, падхапіў амерыканец. Я б такіх самазваных шляхціцаў, як ты, клішчырнік, — далей стайні не пускаў. Ты ж э, схізматык, спіш і марыш, як нашу зямлю маскалём аддаць. Думаеш, яны цябе адораць, дык станеш роўны з намі. Не быць таму, князь і ў Расіі князь, а халоп і ў Рыме халоп. А Галінскі крычаў, як варона на дождь. А Невук и пьяница, и на троне Невук и пьяница. зусим разышелся ў вальнадумстве сваім лёднік. Высокородные! Что ж вы под алькенниками не были такими высокородными, коли боинские да вышнявецкие – сапегаў разбілі. А потым напіўшыся, у касцёл уварвалі сюды палонных сваіх жапаноў братоў засяклі, га? Я ў летапісе сам чытаў. Супроць Богу і сумленню Забавязанае пад прысягай абяцанае зламаўшы і слова не стрымаўшы, будучы ад перапітку, з граяй зухвалай і ў заядласці і гневе болей, на звяроў дзікіх, чым на людзей падобнай, ніякае зверхнасці князёвай не рэспектуючы. Палоннага гетмана Міхася Сапегу, ударам у спіну забілі. Гэта не я сваю зямлю прадаю, а тыя, хто права на трон гатовы з чаіх заўгодна рук прыняць. Ды я табе зараз язык твой халопскі адсяку. У пакоі забразгала сталь, Пранціж ледь устрымаўся ад таго, каб умяшацца. Але ўстрымаўся правільна. Нешта бразнула падлогу і лёднік холодна прамовіў. Не раю вас, пану, паўтараць свой экзерсіс. У сумленным двубоі у вас няма супроць мяне шанцаў хто б сумняваўся, што доктар выб'е шаблю з рук задзірыстага пана Гірвазі ў першую ж хвілю. Ну што, абышлося? Гэта я сапраўды памыліўся голас пана Галінскага, жно вераваў ад ненавісці. Скрыжаваў з табою мярзотнік сваю шляхецкую зброю. Забыўся, хто ты такі і на што здатны. А, распуснік і здрайца. Усё, хопіць. Нос дзярэ, камандуе, павучае. Пан зноў сарваўся на крык. Зараз жа расплочвайся, як прысягаў, засцябаю, як сабаку. Як будзе заўгодна вас пану лёднік таксама заходзіўся ад гневу бізун тая зброя якой вы дасканала валодаеце нічога іншага і краіне ад вас не дачакацца ды мне прыемней зараз здохнуць чым надалей з вашае мосцю адным паветрам дыхаць падобна кнот дагарэў да апошняй нітачкі. Пранцішу варваўся ў пакой. Лёдні кінуў шаблю і зрываў з сябе камзолажно дробныя гузікі на падлогу ляцелі. А Галінскі чырвоны распалены, як заходняе сонейка, сціскаў руцэ цяжкі бізун. Паланэя сядзела на падваконні, як намалёвана і шыра забаўлялася. «Панства, зараз у ратуші цмока будуть забівать!» Звонко викрикнув прантіш, але абодва дискусанти не надто на його звернули увагу, поядаючи ненавісними позірками одно одного. «Панства, нашыя мосці з глузду зусім з'ехалі. Ранціш стаў паміж ворагамі. Мала таго, што з-за вашай няўчаснай гарачнасці не спраўдзіцца наша місія, але мы ўсе загінем. На час фэсту у горадзе пад пагрозай смяротнага пакарання, забаронены усялякі гвалт. Вас, пан Ервасій, павесіць, а нас пасадзяць у вязніцу, і карысці будзе, як ад гусі авёс купляць. Пра забарону гвалту пранціш хлусіў, але цалкам магчыма некі падобны звычай у дракошчыне існаваў. А вы, пан Палоній, Сходили в лепе, поглядели, як прыгажунчык Дамінік з мячом красуецца. З'едліва кінуў вырвіч багінскай. Тая лёгка саскочыла з-пад ваконня. Ой, і праўда, як жа прапусціць такое відовішча? Для майго шляхецкага выхавання э, гераічныя прыклады неабходныя. А пан Гервасій не боится близко да цмока падыходзіць. Князёўна, як заўсёды, спрытна расцвеліла патрэбныя пачуцці. Лёднік і Галінскі, ўсё яшчэ цяжка дыхаючы, гатовыя загрысці адно аднаго трохі адшомаліся. Пан Гервасі падняў сваю шаблю і звярнуўся да доктара. «Толькі таму і дазваляю табе яшчэ пажыць, што знаю ненадолго. І выскачыў з пакоя, ляснуўшы дзвярыма ажно, павукі па шчылінах разбегліся. Лёднік моўчкі апрануў камзол, на якім не хапала пары гузікаў, падняў шаблю, стараючыся не глядзець на пранціша. Калі вас пан не даражыцца, «Уласным жыццём!» – холодна прамавіў пранціш. «Дык падумаў бы пра лёс двух чалавек, якія наўпрост ад ягонага жыцця залежаць!» Прафесар, усунув шаблю ў похвы, так злосна быццам уторкваў у цела найгоршага ворага і таксама ляснуў дзвярыма. такімі жыхарамі залатая курыца доўга не прастаіць. <laughs> Па дошчачках, каменчыках рассыплецца. А паланая з мілай усмешкай наблізілася да вырвіча, уся такая ж цацачная, як дракошчын, у акуратным парычку, блакітным камзольчыку са срэбнымі гузічкамі белых панчошках. Пан вырвіч, А што за прысягу даў э, пану Агалінскаму, доктар? Вырвіч толькі моўчкі працяў падступную паненку паглядам. А вы надалей, пан Бжастоўскі, добра падумайце перш чым распальваць звадкі між сталымі мужчынамі, бо наступны раз іх, магчыма, не ўдасца спыніць, А калі лёднік памрэ, вы застанецеся сам-насам з панам Агалінскім. Панна трохі збляднела, але пранціш не стаў чакаць яе адказу і выбіг услед за сваім прафесарам. Сонце шодра залаціла нават шэрыя камяні брукаванкі. Людзі валілі да ратушы. У адным месцы, дзе вуліцу перакрывала вялізная калюжына, у якой плюхаўся пазаўчорашні дождж, увішныя мясцовыя хлапцы зладзілі добры бізнес, пераносячы на ўласных карках праз брудныя хвалі урачыстых паняў у неабдымных спадніцах ды паноў у белых панчохах. Пан Палоній Бжастовскі, вядома, скарыстаўся з тае прапановы. А за ўвход у ратушу і гонар прысутнічаць пры выпрабаванні анёльскага мяча аказалася трэба выкласці ажно пяць цехінаў. Лёднік прасычаў, што прадпрымальны дракошчын выдаіць нават магнацкія кішэні – Але пана Галінскі нават не задумаўся, чаго. Радзівілаўскім золатам кашалёк набіты шыльна, як калядная каўбаса. Ратушу прыкрашалі два вышываныя золатам штандары. На адным, правільна, прабіты мячом цмок, на другім – Арханёл Михаил на кані. Першы паверх ратушы уяўляў сябе вялізную залу з калонамі, у якой было так зручна сабрацца важным гасцям. Дамы са сваімі фіжмамі праплылі, як заваленыя кветкамі ладдзі, ахутаныя амаль відавочнымі аблокамі парфумы, некаторыя з паноў дэманстратыўна падымалі да вачэй апошняе сведчанне прагрэсу. Толькі што з Парыжа. Круглы шкельцы на ручках. Гэтакая удасканаленная лінза бацькі Ервасія Галінскага, якую той падарыў сімпатычнай пакаёцы і пан Дамінік са шнарам у лобе быў тут жа. Зяў, як начышчаны чырвонец. Панна Багінская так і прыліпла да яго позіркам. Ясна, каб была не ў мужчынскім адзенні, выпрабавала б на прыгажунчыку свае чары. Затрубілі фанфары, Пан Домінік урачыста падышоў да пастамента у канцы залы, на якім пад шклом ляжаў меч з дзяржальным у выглядзе лілеі. Двое кавалераў адкрылі шкляныя створкі. Вядома, Меч у руце абранага не зазяў, не расцвіў і не пусціў сноп іскраў. шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіноўскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя